ndabaramukije bakunze mwese muri ko mutegabiri radio isanganiro kaze muri kino kiganiro canyu karadiridimba ikiganiro giha akaryo abarundi mudukurikirana kuri web 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage kugira namwe mugire ico muterereye ku biriko bibera hano mu gihugu cacu c'u Burundi ari co gihugu canyu camavuka hari nkuko mu bari mumaze imisi mubikurikirana hakaba hari haheze imisi abarundi batandukanye bava mu migwi itandukanye bariko baravugana i Arusha mu gihugu ca Tanzania mu biganiro batumiwemo n'umuhuza kugira barabe yuko bashobora gutorera umuti urama ikibazo ibibazo nako bitandukanye biri hano mu gihugu cacu umutiro no musi tukaza kubumvisha bimwe mu byavuye iyarusha hama turafise kandi n'umutumire dusha twakira mu mwanya kugira na nawene atuhe intererano yiwe ukuntu abona abarundi bokumvikana maze bakavugana gutyo abahunze igihugu cabo c'amavuko bakahunguka eka n'abandi n'ibindi bibazo biri mu gihugu bigatoregwa inyishu turaza kubaha akanya namwe nk'abarundi mudukurikirana kuri website akaburungu isagariro akaburungu orenage mugire namwe nk'intererano yanyu mu kuco mubona cokogwa kugira amahoro agaruke hano mu gihugu cacu emeto samitebutsi akaba ariwe aza kumfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri micro ijwi mwumvise ko ari medal niyo reka rero nongere kubaha ikaze twavuganye kuri telefone eh, joseph nsabiyabandi uranyumva eh, ndakumva ego radiyo isanganiro yakurungitse iyarusha gukurikirana ibiganiro biriko bibera aho muri icyo gisagara ca arusha mu gihugu cya tanzania tubwira ubu ukuru uno mwanya turi turavugana byifashe gute ego eh, medare ibiganiro byari bimaze iminsi ine biri kubibera ahitwa kuri arusha international conference center uno munsi niho byarangiye bikaba byarangijwe n'ijambo umuhuza yashikirije muri iryo jambo akaba yashikirije ibintu cumi ibintu cumi avuga ko abagiye abagiye muri ibyo biganiro eh, basa n'abandi muri ibyo bintu icumi umuhuza yashikirije bimwe muri byo nko guhuriza yuko amasezerano y'iyarusha ari wo ari fondasiyo nk'igihugu yuko rero nko muri kino gihe ayo masezerano adakwiye gukorwa ko ikindi bashyitse ko ni uko bose ngo nka bose abitabiriye ibiganiro bemeza yuko igihugu cy'u burundi ari igihugu cyigenga ngo tukaba rero leta ihamagarigwa yuko yakora uko ishoboye kose kugira amahoro n'umutekano bigaruke eka n'ibijyanye n'agateka ka zina muntu ikindi nacyo abitabiriye ibyo biganiro bashyize ko ni uko mu burundi hakwiye guhagarara n'ibijyanye n'ubwicanyi mu gihugu abitabiriye ibiganiro bose bakaba biyemeje yuko bakwiye gukora kugira amahoro ashikwe ko haciye mu biganiro abo rero bitabiriye ibiganiro babona yuko ngo kugira amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ashoboke ni uko abantu bose biri ibiganiro bakagira icyo bahuriyeko ikindi nacyo abo abitabye ibyo biganiro umuhuza avuga yuko ah, bahuriye ko bahuriye ko nuko ngo basanze ah, ngo ibiganiro biri birabera hagati abitabye ibiganiro biri kubera hagati mu gihugu bagasaba amakungu y'uko yagira icyo akoze kugira abarundi bashobore kuronka icyo bitabye ibyo biganiro bakaba ngo bahurije ko yuko akarere gakwiye kugira icyo gakoze eh, kagafata ibiganiro biri ku ndabo bishobore gutera imbere kandi bishobore gushika bishobore kugira icyo bishitse ko abitabye ibyo biganiro ikindi bashimikiye ko umuhuza avuga yuko bahurije ko nuko ngo basanze ngo leta icitabye ibyo biganiro bagasaba yuko eh, leta mu biganiro bizokurikira eh, yo kwitaba ibyo biganiro bishobore gutera imbere kandi ngo bishobore kugira icyo bishyitse ko ngo kuko yafite uruhara ntangere kugira amahoro ashobore kuboneka ego mwaravuganye na bamwe bamwe mu bari bitabye ibyo biganiro mbe mubona turetse ibyo cumi bi eh, umuhuza yabashikirije yuko boshira imbere ubona bose bavyumva kumwe hari aho bahuriza nagenda kumenyesha yuko ibyo atari ibyo muhuza yashikirije abona yuko bishije imbere ariko ngo ni ingingo cumi eh, yakuye mu byo abo uh, abitabye ibiganiro bakoreyemo iyo migi nayo ngerageje kuyibutsa hari uwo mugwi wa mbere ugizwe n'abahoze eh, barongoye igihugu cy'u Burundi umugwi wa kabiri ukaba wari eh, n'umuhuza w'abarundi ombudsman mu rurimi rw'igifaransa umugwi wa gatatu ukaba ugizwe n'umuryango cndfdd uri ku butegetsi umugwi wa kane ukaba wari eh, n'abanyepolitike bava mu miryango yemewe n'amategeko umugwi wa gatanu ukaba wari n'abanyepolitike bamwe bita abateurs mu gifaransa abanyapolitiki babinyoye bumvira icyo baterereye ariko hariho n'ubundi mugwi icyo bakwita ubundi mugwi naho muri iyo migwi utarimwo mugabo nawo nabone usa n'umugwi ni umugwi wari ugezwe n'intumwa za senarede naho batageze ngaho kuri aicc eh, aho ibyo biganiro byari kundaba ariko umuhuza yari abasanzwe aho bari baraganira aranababwira yuko hari ibintu botanga intererano yabo umuhuza rero akaba yaragiye kuyakira umuhuza rero akaba yanashikirije yuko mu biganiro bizokurikira hariho bizaba bifite ifatiro ku migwi ine y'ibibazo byageragejwe gushyirwa hamwe ah, iyo migwi nayo ah, hariho ikibazo cya politiki ingorane za politiki ziri mu gihugu ah, umugwi wa kabiri bazokwiga ko ibijyanye n'ingene amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri yotegurwa ah, mu mutekano agategurwa neza umugwi ugira kane mu bijyanye n'agateka kazina muntu n'ibijyanye n'imibano umugwi ugira kane nawo ugiye kwiga ko mu bijyanye eh, n'umutekano umuhuza rero akaba yavuze yuko azoca yihuta kugira ibyavuye muri ibi biganiro abishikirize Ah, abakuru b'ibihugu bo muri aka karere kugira ngo bace batunganya inama y'abakuru b'ibihugu kugira bashobore gutanga intumbero izokurikizwa mu biganiro bizokurikira ku bijyanye eh, n'abo twaganiriye ibi biganiro birangiye aho bose barashima barashima yuko hariho intambuko yatewe ugereranyije n'ibiganiro eh, byahora ah, ah, biba baravuga yuko akarorero bahawe urutonde rw'ibibazo bakorera ko mu gihe ngo ah, mu byaheruka aka rutonde bahabwa ibyo rero bikaba byabatumye eh, gukora babona iyo bariko barajya eh, ugerageje rero kuraba haba mu muganga se mdb fdb umunyamabanga mukuru w'umuganga varite ndayishimiye arashima yuko ibyashyitswe ko kandi akavuga yuko n'ibiganiro bizokurikira kurikira haba muri senarede na barashima yuko baje bakabonana ah, n'umuhuza bagashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibindi babona ibiganiro byo ah, bandanya nabo byitaba reka no mu migambwe ntayitona nabone barashima yuko ibiganiro bisa n'ibiriko ndateye imbere no mu rwanda cyangwa federo n'abone barashima ariko mu bigenga bakomoka muri ikona bakavuga yuko eh, nabone byagenze neza ariko bakanegura yuko eh, leta itashoboye kwitaba ibyo biganiro bagasaba yuko nabone mu bizokurikira leta yo kwitaba igerageje gusubira inyuma iyo ngingo rero ikaba irimo muri za eh, ntumbero cumi za nyungo cumi eh, umuhuza ugejeje kwegeranya mu byiyumviro byashyikirijwe n'abanyepolitike bitabye ibyo biganiro y'uko mu biganiro bizokurikira eh, leta ikwiye kwitaba kugira bishobore gutera intambuko bijya imbere kandi bishobore kugira n'icyo bishiteko joseph sabiyabandi turagushimiye n'umuhuza mu matati y'abarundi iyarusha nk'uko nababwiye rero turi kumwe n'umutumire imbere y'uko tubaha umurongo turi kumwe na remi habyarimana akurikirana hafi ibibazo by'igihugu muremi mm, tubanze tukuramutse tugwana muri kino kiganiro karadiridimba ndabaramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza Ego urumvise cyo kimwe nanje uwo radio isanganiro yatumye yarusha uko avuga nuko ibintu byifashe nuko byagenze mbe mwebwe hari icizero mubona mufise muri ibi biganiro mwebwe nk'umuhinga na cyane cyane ukurikiranira hafi ibibazo by'igihugu murakoze cyane eh, jewe nibaza ko kandi si jewe jenyine hamaze kuba ingingo yo kuganira abantu bakaba bamaze kuja hamwe umuntu ategereza kugira icizere kuko abantu bagiye hamwe naho bitoba biboneka ngo bashike ku ngingo nk'izi twumaze kumva zozo bamaze gushika ko nuko abari ari ntambuko ikomeye cyane kugira ngo abantu baje hamwe naho boba batinjiye muri ibyo bibazo nyezina mugabo bakicara hamwe bakaba ramukanya bavayo bagira bati turanezerewe ko turabona ko ibintu biriko biraza ariko kandi ba nk'uko byama bibi hariho ibice biba bishimishije ariko kandi hakaba haragahaze uko gahaze nako ntigashobora guhera ibiganiro bidaheze kandi murazi n'igihe bihera hari aho usanga byaheze mugabo hakaba hasigaye ibitari bikeya bizohezwa n'ingingo bazoshira mu gushira mu ngiro ibyo bumvikanye dufatiye ku masezerano y'arusha muribuka ko hariho ibisa ibi ibice bitandukanye mu masezerano ariko hariho ibyo bita ama reserve ibyo novuga bari babangiriye bagira bati ibyo tuzobigarukako ni ukuvuga rero ibyizere ibyizigiro genda bifise ndizera ko uh, aba bariko baraganira bazateba bagashika ku kintu gishikana uburundi bwacu ku mahoro gutuma hari agahara na cyane cyane kugira bumvikane bose hamwe Eh, kugira ngo bagire ibiganiro ubwa mbere ho no kubera habana n'ibyo batumvikanye iki rero kije mu bindi batari bwumvikane gica kija mu byo bashobora kuvugana ko kuko mu bisanzwe nubwo bavuga ngo niho baronse uru rutonde bakorerako uko biri kose bamaze gushikayo byapfuma bihindagurika mugabo baba babifise bakavugira bakabafise ico no kwita e, e, ibazo kanaka mm-hmm. umuhuza yateguye baza kuganira ko hanyuma bashyitse kumbura umwe akagira ati yabyogenda bakongera bakayisubiramo bagakuramo rero icyo baza gukorerako ariko rero iki cyari bwaje mu byo baganira mm-hmm. iki rero kubeta cyumvikanye ko ni ukuvuga ko gica Kija mu bibazo bazokumvikana ko bazoharira ko mu yindi minsi iri imbere je rero simbabazwa nuko batacumbvikanye ahubwo nizerwa niko kigiye hejuru kuko eh, bavuga uku abandi bakavuga uku igihe basanze ari ikibazo gikeneye by'ukuri ko cicarirwa baca bacumvisha umuhuza kugira ngo agishire mu bindi bategereza kumvikana ko igihe bazoba bavugana bagiye kuvugana je rero nibaza naho nyene ko ko ni bimwe byo mu kirundi bavuga ati ibuye rimaze kuseruka ntiribacicisuka je nibaza rero ko ahubwo icyo ni kimwe mu byo bazoca bashyira imbere mu kuganira kuko kirakomeye rwose kirakomeye kuko eh, ku byerekeye leta yari imaze no kugitegura kuko no mu nama nshikiranganje umenga bari bamaze no kubiharirako aba nabo bacibagira bati oya ahubwo ntagira gukora ko uca wumva yuko ni kibazo gitegerezwa kwigwa mu by'imbere mu biganiro bizoba bikurikira mbega ko ivyo biganiro byatunganijwe hagati mu gihugu byari byateguwe na leta leta ibonye hari agahinduka canke hataje nk'intererano muri ivyo biganiro byavuye hagati mu gihugu nishobora kwibaza ati boba baturushije abanaba hakaba ukudadaza kudadaza eh, kumbure n'ibyo baca benshi bavuga ngo ni umukino wa politiki mm-hmm. umwe wese agerageza kuraba ikimufasha nicyo tuma atera imbere mu migambi yiwe leta ntishobora kureka kugira icyo cyiyumvira igira iti e nabaje kuduhagarika mm-hmm. mugabo kandi leta nayo n'abatayitoye igihe rero hamaze kuba ijwi rivuga ibitandukanye n'ibyo uri kuragira si byiza naho nyine gutwara ngo ku buhomba nk'uko nabivuga ngo bitegereza kugenda uku niko ndabibona ubwenge jiko nibaza bwa leta bw'ubu bwo kumviriza nabo hanyuma niba by'ukuri ari gifise ukuri ikagusigura hanyuma batavuga kimwe na leta hari aho usanga n'abanyene bagize ati eh bwa bundi ibi bavuze nivyo nabo bakagira ati nivyo reka rero tugende gutya bakumvikana mugabo hakaba kugira intambuko iciye mu mu kumvikana ivyo vyofasha bigatuma kumbure dushika rero aho ibi vyinduru n'indyane bihagarara mhm. mugabo nkuko mwavyumvise iyo leta ntiyashitse aho iyarusha ntiyitavye ibiganiro ariko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wowo waritabye ibiganiro mbere na leta ahanini kabigizwe n'abo mugambwe CNDD-FDD hoba hariho isano ibyo ni bya bindi nk'uko nabivuze eh, umwe wese agerageza ku kugira ibiharuro akaraba makarata iyo akina n'iyo leta iraraba kuko nk'uko tumaze kumva ibyavuye muri ibi biganiro turumva ko hariho ibitari bikeya biriko birahinduka mvuge gato yasubiye inyuma gatoya yuko abahinga muri ibi byo kunywanisha abantu bavuga yuko ngo icyo bapimira ko ujya mugwi uba uri kuranywanisha nuko Ah, mu ibiri muri abo babagiye kuganira hataba umugwi umwe iminsi yose wama widoga ko ari wo warenganijwe wari wo warenganijwe ari wo warenganijwe igihe bimeze gutyo uwo mugwi uri kuranywanije nawe uca utegereza kwira ukagira uti bwa bundi mpava mpengama ariko igihe bibonetse ko iki gihe umwe abona ko ari warenganijwe ku ntambuka igira kabiri urundi ruhande rukumva umenga nirwo rurenganijwe aho umuhuza bari arakora neza nibaza rero ko uno munsi turazi ko hari igihe hageze igihe abatavuga rumwe na leta bakagira ati twebwe ntitwogenda kubera inyifato y'umuhuza uno munsi rero niba leta yo birindiriye gatoya ko kubera inyifato y'umuhuza hanyuma mugabo bakaba bari ko baravugana n'umuhuza mm-hmm. je nibaza ko ari byiza cyane gusiba si ukuvuga ko basibiganiro mm-hmm. barasiba uno munsi hanyuma mu bikurikira bakagenda kuko bari uno munsi ntibari bagiye mu bindi byose mm. nuko rero mu biganiro byama bigenda umwe aratinya kubera ikibazo yabonye kumbure kumbura atarana kironkera inyishu agira ati ninaja ku meza y'ibiganiro ntafise inyishu kuri kijya nshobora guca ntsindwa n'ibindi byose kurindira rero gatoya kugira ngo abanze aronke inyinshi tomo yazoshikana n'ibintu bisanzwe cyane je rero nibaza yuko leta iravuga ko kwitaba ibiganiro yamye bivuga uno munsi rero nibisibye ngiriri kwiritegura kugira ngo izogende mu misiri imbere imeze neza uwo rero akaba ari umutumire wacu ni Remi Habyarimana akurikiranira hafi ibibazo by'igihugu reka twugurure inimero kuri mwe bw'abarundi mudukurikirana kuri web statu akaburungu isanganiro akaburungu orenage ari kibazo mubaza uno mutumire turi kumwe muri studio ari intererano yanyu kubijanye n'ivyashitse ko mu biganiro byari ko bibera yarusha ndabaramukije muraho n'impore namwe ego n'amahoro turakomeye murakomeye namwe e, natwe turagumye turashimira imana Ego Diego kaze muri karadiridimba iri intererano canke ikibazo turi kumwe n'umutumire hano. Eh bon igano nayikurikiranye. Mhm. Eh twarikurikiranye eh ico umuntu yovuga no gushima uko kuva eh habatangura kuba ingorane mu gihugu mu kwezi kwa 4 2015 nuko Eh, haragiye harabaye ibintu bimeze nk'ibiganiro mbuga ntibyari bwabe ibiganiro nyizina nk'ibi eh, aho abantu bicara bakavugana ati ingorane ziraha n'aha twozitorera umutuku uku n'uku n'uku eh, icyo umuntu yoshima nk'uko mutumira bivuze ni uko bashoboye kwicara hamwe hagiye abantu bicaye hamwe ntibabura ijambo batahukana ikindi nacyo umuntu yavuga Eh, nta byinshi umuntu yavuga kubera yuko mu bisanzwe nka twebwe umuntu abikurikirana ari kure atari mu biganiro ntituzi ido n'ido eh, y'ibiri mu byo wumvikanye mm-hmm. Diego turi eh. aho nyine uvuze yuko mutabikurikiranye mugombye kuvuga yuko hoba nk'abaserukira nka diaspora baba barundi baba mu mahanga ko nabone bari bakwiye gutumikwa eh, ibyo by'ubutumire nibaza yuko umuntu yoshima ubwene byagenze mu bisanzwe hajya ibiganiro abantu bose ntibashobora kuba ariyo bari miliyoni icumi z'abarundi mm-hmm. eh, mu bisanzwe byuko usanzwe ndabibona ndabyumva ni uko imigambwe iyo hari ingorane za politike iyo hari ingorane za politike ni imigambwe yicara hamwe mhm. iyo migambwe rero iserukira abarundi bose yewe eh, ku bwanjye sinovuga ngo sinaserukiwe mu gihe imigambwe yose gusa eh, icyo umuntu abona gusa urandutse imigambwe mirongo ine n'ine mhm. urashaka kuvuga uti none muri imigambwe mirongo ine n'ine ni kubera ko batumiye iyi migambwe iyi bakayireka jewe kuko mpagarara yuko imigambwe iserukira abanyagihugu mu byerekeye politiki niko niho mpagaze Hmm. Eh, nicyo gituma mvuga ntigiwe sinidoga ko ntaserukiwe kuko eh, sinzi waba uzazi dufite amashyirahamwe ibihumbi bitanu sinzi ko buronka ahantu bokwiza ayo mashyirahamwe ibihumbi bitanu eh, imigambwe niyo iserukira abarundi mu bibazo bijyanye na politiki ntimukore ko aha rero icyo umuntu yavuga ni avuga ati yarusha imigambwe iva mu gihugu yarasirukiwe mhm. abarongoye imigambwe bari hanze niho bari mhm. urumva rero ku buryo umuntu ashavuga ati yarusha hafise uburemere eh, urabona abari mu biganiro yarusha muri ibyo biganiro byo hagati mu gihugu ntawe bari urabona nk'aba bahora baserukiye bahora bakuru b'ibihugu by'u Burundi hari hmm. n'abantu bakomeye bafise muri kahise kabo byinshi babonye hmm. hariho n'abantu b'abanyepolitiki bakomeye baba hanze eh murakoze cyane namwe mugire umunsi mwiza ego reka twakire na Canesius mu bubirigi ama umutumire ndabona rikarandika utuntu tumwe tumwe ace agira nawe ne ico avuze namahoro Canesius mu bubirigi Eh, ni n'amahoro ndakuramukije ndaramukije n'umutumire remi ndabaramukije na Diego nuko eh, yavuye ku murongo ngo yaranyumva ntaherutse kuntomishwashwa ariko arakumva ni amahoro none ka kanisius eh, ni amahoro n'amahoro ni ntiriwe ndarandira nagomba cyane cyane umuntu akenguruke gato mhm. yuko hariho intambwe ntoyi ntoyi eh, isa nk'iyiboneka mm-hmm. eh, nubwo benshi bayita ko ari intambwe itari nto kuko rero ni intambwe ntoyi iyo leta idahejeje ngo yitabire ijemwo biracari bito mugabo igikuru nk'uko babivuze si uko ije yarusha ni uko ikurikirane ibiriko biraba kumbure ejo ishobora kubyanka cyangwa ikavuga ati jesi ntibindaba siyo nari icyiyumviro cyane nshashikirije Mhm. muri icyo gihe urumva yuko eh, umuntu azoba asubiye mu ihumbi ayo niyo makenga ya mbere mhm. nagomba gusangira n'uyu mutumire remi mhm. iyo numva rero kuvuga yuko umugambi wagiye umugambwe na leta burya si cyo kimwe eh, leta ni iy'abarundi bose umugambwe nawe ntuguma ari umugambi eh, nubwo ah, iyo leta abarimwo benshi baba bakomoka mu Mhm. niko tubifata kuko ni inzego zibiri zitandukanye mhm. hanyuma ikindi nacyo ni uvuga nterera ni uko ngiye kubiraba jewe ibibazo biga ni ukuri ni ibibazo byerekeye ibi by'intwaro bita guverinanse bita nitwovuga ibiganiro eh, bihanze abarundi mu byerekeye iterambere n'imibano eh, mugabo ingaruka kuri igihe no kuraba ingaruka si ukuraba Eh, icyatumye ibyo biba ni ukuraba ariko baraba ingaruka ukasanga biga ingaruka ngira ngo babihereye ku mutwe data wanje hanyuma murambara babihereye ku ntango baduga mm. bajya ku mutwe ngira ngo ni uko uwo muhuza yabifashe ikindi nacyo none bagura mu barundi ni uko ibi ni ibintu bitonyi ni ukuvuga iki kuri jewe ni ukuvuga za njyane za politike zifatiye kuri eh, ku moko ziriho kandi zigaragara mhm. ni nacyo gituma n'ibibazo nk'ibi boneye batanze ibibazo biyingahe byerekeye iterambere rya politiki n'imibano n'ubutunzi byose birimo bidashobora kwiga imbere mu gihugu kandi hariho leta icyo ni ikibazo cya mbere hanyuma icya kabiri nacyo ni uko eh, iyo eh, abo bantu bagiye uwo muntu yagiye abaganiriza yitwa mukapa ni uko bavuga yuko yoba leta ivuga yuko batitabye kubera yoba yashize ko intuze yokeje igitutu n'amakungu mm-hmm. hanyuma mvuga ayo makungu yokeje igitutu urumva ni ukubera iyo leta nyine bifanye n'ikibazo mpejeje kuvuga ni ukubera iyo leta nyine idashoboye gutunganya iby'igihugu yaba yabishoboye kubitunganya ni ukuvuga n'icyo gitutu cy'amakungu nticobayemo urumva rero mu ncamake ni ukuvuga agenda agomba mvuge bwa mbere ho ni uko eh, umuntu ntaganira nk'uko byaba bivugwa hose ntaganira n'uwo bavuga rumwe uwo muvuga rumwe muruzuza ntimuheza ngo mujye kuganira ingene mu kuzuza mm-hmm. rero eh, nibuka yuko nibuka yuko eh, mu bihumbi bibiri imbere yaho muri mirongo icyenda n'umunani abari iyo icyo barabonye yuko imigwi imbere yari imaze gufata ibigwanisho yari imaze kuja gusasika inganda bamaze guhangana n'imigwi ya leta baragiye baricara baraganira hmm. turetse nabo bakoze kudeta urumva rero igikuru si umuntu icyaha yakoze nk'uko twaba tubivuga igikuru nicyo ico yagikoreye akagiserura akakizana akagishyira hajya hari n'aho usanga arico kirimo ayo mahoro aronderwa kuko abo babikoze ntibabikoze ugahanga akaha hariho benshi babashyigikiye kandi ngira murumva nibo kenshi baronderwa hariho ababashigikiye bari inyuma yabo isinzi by'abantu rero nabo nyine ntibigenga barafise imigwi iyo migwi rero ni iya politiki no kuyemeza hmm. rero hamba kandi ikindi nacyo ni uko ibyo iyo bagiye kuganira si ukuvuga yuko ibyaha bagirizwa biba bibavuyeho ni ukuvuga baragenda bakabishyikiriza bakarondera amahoro abanyagihugu twebwe dusanzwe hanyuma ibyaha nabyo bagirizwa bononye akabikurikiranwa hanyuma ikindi bijyanye n'uko gerageza usongore urubanza eh, ndashirongoye urubanza n'uwo muri ko muragwana mhm. burya ngira ngo nicyo gituma kenshi baba baca bagira n'ibigombo n'abari ngaho bari ku butegetsi ibi bikorwa bariko baraharira mbere barinjira no mu gihugu kugira ngo amahoro aboneke kugira ngo amahoro aboneke izo ngufu zose ibyo bintu leta irakwiye kubibangira ko bakarondera amahoro abanyagihugu hako birirwa baraja kuvuga bati urya ah, canke uriya ah, niwe tutaganira bakarobanura kandi umaze kurobanura ntibiba bikibaye ibiganiro nyezina kuko utuganira n'ubushaka uwo mvuga amaze kuganira n'ubushaka rero ngira ngo muca mwumva bica biba nk'ibi bariko baranebagura by'ibiganiro biri hagati mu gihugu rero urumva aho ibyo rero na jena agomba gushikiriza Canisius mu bubirigi hari byo bagiye barahuriza ko hari icyo mwebwe mubona bivuga ko imbere y'uko mwishyura kuri ibi bibazo Canisius yababajije murakoze cyane eh, nibaze ko ubwa mbere hoho mpereye kuri eh, Diego ari muri Sweden Eh, mvuge yuko wewe yavuze ko ati ibibazo eh, bihatanguye ingorane mu mwaka uheze hmm. mu kwezi kwa kane aha jiwe turatandukanye rwose kuko sinemera yuko ibibazo by’u Burundi byatanguye mu mwaka uheze ibibazo by’u Burundi ni ibibazo byatanguye kera cyane gusa eh, ni uko twobona yuko ikibazo cyose kidatoye inyishu nziza abari ari ikibazo kibitswe gica gihinduka mu minsi mike yakikongera kikagaruka kumbure kikaza mbere gifise ubukari busumba uko cari kimeze ubwa mbere hanyuma icya kabiri nohera ku kindi nuko uko uburundi muri ibi bijanye n'intwaro rusange n'igihugu kikiri gito cyane mm-hmm. eh, nuvuga kitaragira uburambe muri ibi bintu kuko uburambe muri ibi bintu biva mu myaka abantu bamaze bari muri ibyo nyine mm-hmm. kandi bumve neza yuko ntidushobora guca ahandi tudaciye muri ibi by'amakosa haba amakosa hanyuma akaboneka mbere imana twese tugira mu burundi ayariko araba yose aravugwa avuzwe yabuwa yakoze yaba uwayakorewe biri ko biravugwa bigaharirwa ko nk'uku ni intambuko nziza cyane jenda bishima ndabambarire rero yaba Diego canke Canisius yuko igihugu cacu eh, hariho igihe twabayeho tuba mu ntwaro z'igisirikare bimwe bita amakudeta aha a ni igice cy'abanyagihugu cyane aba bakagira bati uyu muntu bamwe muri twebwe twaramushizeho harageze ko tumukuraho kubera ibituma ibi n'ibi n'ibi n'ibi bakabigira hanyuma bakabikura umunsi kanaka tukikangura twumva amaradiyo avuga umuziki gusa tani mu majambo arimo hanyuma bagateba bakavuga bati ibintu byahindutse byagenze uku n'uku n'uku n'uku gushika rero igihe mu mirongo icyenda na kabiri mvuge yuko rero muri icyo gihe twagiyemo hariho ibintu byinshi tutashitse ko neza ko kubera igihe twatangura amatora mu mirongo icyenda na gatatu ibyabaye turabizi biracari bishasha hariho umugwi utemeye ayo matora mu buryo haciye haba ukwicana twabonye haba mu bari barongoye igihugu haba mu bari mu banyagihugu baciye basubiranamwo mugabe ibyo byose bidusubije inyuma gushika no munsi rero turacari muri ibi bintu tubona yuko haciye haja imigwi y'abavugana aba bavugana rero ico jembo naho ubwo kinabuze nuko inyishu zagiye zitangwa mbere naho wofata amasezerano yavuye yarusha amasezerano yavuye yarusha jeni baza ko bafashe kumbure ibyo no kwita inyishu za politike bakibagira inyishu zica ziza zikora kuri aba banyagihugu basigaye kumbure ari bo muri bo havamwo aba bateba nabo bakazorondera ingene bashikaho bajya kubyibariza eh, aha nashaka kuvuga akarorero k'ibibazo by'ubutunzi mu masezerano y'iyarusha biraboneka neza yuko bamaze kumvikana ingene ingorane zabaye bavuga ati mu nyishu zitegerezwa kubamwo nuko hazobaho gusubiza mu gateka kabo aba bantu basohowe mu byabo aba bantu babuze ibyabo aba bantu ba byinshi mbere hagategukanywa n'uburyo bw'amafaranga bashobora gushyiraho abantu basanze hari ahantu bacinyijwe batize aho hakubakwa amashuri ahantu basanze hari ubuhinga bwo guteza imbere igihugu mu by'iterambere bitabayeho bakabashiraho vya bindi by'amahinguriro bituma iyo ntari itera imbere mugabo urabona kuva ico gihe gushika uno munsi ibibazo biracaharikwa kugwego kwa politique ntaragera hico gihe abantu baraba ibibazo bica biza vyishura inyishu kuba rundi bose mm -hmm. gushika uno munsi rero ndatinya ko guhera mu mirongo umunani ni ndwi. aho kumbure mirongo umunani n'umunani habaye ibibazo bya ntegamarangara hanyuma mirongo umunani n'icyenda abategetsi b'icyo gihe bagaca bashyiraho icyo bise leta y'ubumwe bibaza ko gushira abahutu n'abatutsi bangana muri leta umenya ni inyishu y'igihugu mugabo biraboneka ko imyaka mike yiheze ni nko kuzimya umuriro niho navuga ibyo mu Burundi biganiro byogereranywa na seserofe guhagarika intambara guhagarika abantu bariko baragwana aba bariko baragwana baronse ibibanza byiza ukamenga inyishu z'ibibazo ziratowe ico ni kintu kinini cyane abarundi bategereza kuraba kandi rero jewe sinibaza kwico inyishu rero izova iyarusha inyishu izova mu basigaye batari yarusha kuko bari bariya bari baragira ati je noja mu kibanza cyo gufata ingingo nokora ibi nokora ibi nokora ibi mugaba babikorerwa sinibaza ko ariko nabo bariko barabibona ikibazo rero kiracana yuko mu nyishu zagiye ziraboneka kandi ntinya n'ubu ziriko zirarondegwa ni uguhoza aba bariko baraganira ugasanga abitwa ngo turiko turaserukirwa vy'ukuri n'igihe ibiganiro bisinywe habaye kuja mu bibanza by'ubutegetsi ukamenga inyinshi z'ibibazo rero ziratowe aha rero niho janca ntinya kuko urabye n'ibyo umumenyeshamakuru mwarungitse yatubariye bumvikanye ibintu bishika kuri bine bikomeye uwo muntu yari yahungutse avuye Tanzania uno munsi ku kubera umutima utari bwasubire hamwe yumvise ibisubiye kuvuga gaca asubira Tanzania muri ibi igishasha kizoba kijemo kiruta kimwe cyo muri Arusha nikihe niba vy'ukuri hatoba kwiyumvira ama imigambi ikiza kubyerekeye abanyagihugu ngo bihere guharirirwa hariya nyene mbega hazoca hubakwa iki kugira ngo abantu batagira akazo no munsi baronka akazi mbega baba ari mu ibarabara si bazoca bajya gufata ibigwanisho nabo kugira ngo mu mirongo ibiri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kumbure nabo ari bo bazaba bafite ibigwanisho kugira ngo bace baza nabo baje kuganira mbega none tuzokwama dutora inyishu z'abariko baragwana ntidushobora gutora inyishu z'abatari yarusha aha rero niho jembo n'ikibazo mbega vyogenda gute kugira ngo aba batari yarusha barungikiye arusha ibibazo nyakuri bituma babana mu mahoro bituma babaho neza bituma umunyeshuri yiga atakibazo afise bituma umudandaza adandaza azi neza ko hariho amategeko mukingira. bituma wahisemwo kwikorera ibyiwe abikora azi ko igihugu ugitwara wese hariho amategeko amwubahiriza ingorane rero ni iki abarundi ngo bahereye hasi ntiyavuze neza icyo kibazo we wabona kuko ingorane uwo mutwe ntiyawuvuze kuko je wambajije ati umutwe canke umuzi w'ikibazo cy'u Burundi ni ubuhe je no cangira nti subuhutu n'ubututsi si intara ningene abantu babayeho ningene jewe mfungura ningene je nambara ningene nziko nshobora kumara ukwezi mu mutekano igihe abarundi bataravuga ningene bose bosangira ivyo Imana yahaye uh, igihugu cy'u Burundi hacaba ikibazo kuko jewe sinibaza ko no munsi ikibazo ari icamoko kuko wumvise mu byo yavuze we yagize ati kubera ko abarundi batokwitorera inyishu kuko mm-hmm. hamwe yasa yahatswe nk'ukavuga sinzi ko mugabo ari byo yari yavuze eh, aba ikibazo cerekeye amoko kubera iki abarundi batabitorera inyishu bonyene aha umuntu yoca abaza ati mbega eh, ikibazo by'ukuri mu burundi ni icamoko kuko jewe igihe nariko nda ndaca ubwenge nasanze hariho ibibazo abenshi bavuga ngo ingorane twari dufite icyo gihe hanyuma twebwe nk'abantu turi hanze y'igihugu cy'u Burundi n'ukuri turanyotewe amahoro cyo cyo cya mbere kimwe kuko twifuza kugira ngo kwibera mu Burundi bwacu mhm. ama nk'icyo twoterera twagomba nko gukebura leta niho gukebura leta gusa kugira uti yitabe ibiganiro kuko ngira ngo abarundi turazi ubwenge turazi dufite n'umurage twarazwe na ba sogokuru wacu kandi ntabwo dufise kuwuta bagomba gutera akabo leta y'ukuri n'ibikunda abanyagihugu niba izi ingene abanyagihugu b'abarundi n'umwanya n'inosaha babayeho no kuri ireke kure kwiteza utunyoni yita ibiganiro mhm. yumvikana hanyuma arabwa ko bakurikiranwa n'ibi nabirya nabo cyangwa bazobikurikiranwa kuko ntabwo bizoba birangiye ngo biraheze nimba bigongwe izotangwa kuko nta njyane z'amoko dufise muri ino minsi urakoze cyane kidumu i Texas tugaruke gato muri studio imbere yuko twakira uwundi remi tugerageje kumva nk'ikibazo ca kidumu i Texas ni bya bindi na Canisius yavuze ko afise ko amakenga hagati ya leta iserukira abanyagihugu n'umugambwe ufise aba abawuserukira umugambwe ufise benewo ni kuri iki kibazo kivuga yuko leta ititavye ibyo biganiro hari ico mwokavuga ko imbere yuko twakira uwa nyuma kugira turangize ego cyane leta nibaza ko kutitaba ibiganiro nari nabivuze ni uburyo nabo bariko barakoresha kuko kumbure hariho amakarata bagitegura ariko kandi nibaza ko aha ko noremesha abo bantu ko leta mu by'ukuri yaremeye kugiye kuganira kandi mhm. kuri kwiraganira mbere yahereye no mu nzu mu biganiro byo mu gihugu ariko aha mvuge ngo mu buhinga bwa bw'aba bariko barahuza barundi mhm. hajya nawe nyine barafise ubu ubuhinga bwo gukora no kumva icyifuzo cya leta n'ibyo leta iri kwiravuga ariko kandi nkibaza ngo mbega leta ko yamaze kwemera ibiganiro kandi kwivuga ivuga iriyo mwamaze kuvuga ko n'umugambwe wagiye nibaza ko vy’ukuri Eh, biva ingene umuhuza nawe ariko arabyifatamwo mhm. uko azo niko kuzotuma kumbure leta igenda kuko eh, leta niyifise byose nihagera kuganira niyizotanga byose birumvikana rero kugira ubwoba kuziri iragenda inyaruka kandi bisiko bitanguye abarundi bategereza kumenya ko igihe hose habaye ibiganiro leta ntiyihuta kubera ibiziko igiye hakaba kumvikana ni bamwe muri bo bategereza kubisa ibibanza abandi kuko nkuko twabivuze cyane cyane ibiganiro biri ku bibanza Ego reka twakire Placide muri Hollande mbere yuko turangiza ko turabona umwanya uri kura turega cyane namahoro Placide Ntabwize medale Ego ngira twatanguranye ikiganiro dusigaje akanya gato reka ndaguhe umunota umwe kugira nawe ugire e, ico ushikirije ari kibazo canke e, eh, icifuzo cawe muri ibi biganiro Ego eh, uraba impunzi zahunze igihugu abantu bari imiryango irenga ibihumbi amajana atatu nta n'umwe yabaserukiye hmm. none wovuga ngo abo bantu bazokumvikana bumvikane ku ngorane z'abarundi batumwe nandi bizosubira kuba nka bya bindi byo muri demiri basinye amasezerano bamwe bari bagiye bavuga ngo baserukira abahutu abandi ngo bari bagiye baserukira abatutsi ariko urabona ko byose atari na kimwe byabamariye amasezerano atariciye bamariye mhm. n'uko bizogera mu mhm. njamake je no kubwira raba ingore muri gambi ingere bakuye umuti raba muri Burkina Faso tuba dukwiye abarundi bakwiye kwihakarorero kubindi bihugu bakaraba naho tugeze ubu ubu nitukiri muri 20e turi muri 20e ubu nitukiri bakitorera umuti baciye muri ivyo bintu mhm. ufise inguvu ni watwara ufise inguvu niwatwara udafise inguvu ntatwara urakoze cyane placide akanya kariko karaturega yego murakoze cyane namwe je nobabwiza ukuri vraiment ibiganiro umwanya abarundi bahunze badafise kibaserukira ababuze babo badafise kibavugira aho hose ntagira kimwe ariko mu vraiment eh, barabye uko bariho bakumva n’ibiriko biravugwa ariko kandi nk'uko natanguye jeni mvuga abantu bicaranye hama hariho intambuko baba bariko baragira ariko kandi abarundi nka placide cyangwa abandi bose jeni ndangize ndababarira ngo kubera iki barindira gusa ko mbega bobo bo bariko baribaza icyo boterera muri ibi biganiro kuko sindumva inama zabaye z'abantu nk'aba ngo bagire icyo banditse bahaye aba bantu bagiye arusha kubera iki erega burya aba bajiyarusha nabavuye ni babandi turi kumwe ni babandi biyumvira uko bitwiyumvira niba rero umwe wese yo kwiraba ataravye ah, inyungu za bose gica kibi kibazo mugabo umunsi biyumvire bati mbega hariho uburyo aba bantu twobategeka kugira ngo baganire ku bibazo by'iwacu nabo bakabivugana ko byogira ico bihinduye mu majambo make rero uh, eh, ko kuremesha uh, Placide canke abandi benshi barundi bibaza yuko ibiganiro ataco bizoshikako ko tugeze aho abantu bicara hamwe ndabizi neza ko bazogira ico ko kandi ico kizogira ico gifasha abarundi bariko barindiriye ibiva mu masezerano ariko kandi naba bariko barasezerana bumve ivyo abariko aba nabandi bariko baravuga kuko eh, eh bo bari imbere nk'abarongozi bakwiriye kumvira impande zose bakibaza ati uwo avuga mbega birafise ico bovyofasha mbega hari ico twokora kugira ngo na aronka agahengwe mu ngorane rimwe ibyo nibaza ko byogina nayo yubundi abarundi bariko barahaganira leta je ndizera ko abandi iyo bari kugira ngo baganire kuko iri kwirategura neza amakarati izogenda itwaye ntishobora kuva mu biganiro kuko niyo ya mbere irabwa n'ibiganiro hama turiko turarangiza ni giki nk'impanuro mwoha abarundi muri rusangi kugira ejo canke hirya ejo baze baramenya canke bamenye gutorera umuti ibibazo bibahanga bonyene hatarinze kuza abana bariya nkuko byamye hambere kuva na kera abarundi bayaga bakicara bagatorera inyishu ikibazo kibahanze ubwa mbere mbanze mvuge yuko ingendo mbi cyane je ntashima y'abarundi yuko ubugiye imbere duca dusangura kumuvuga nabi ko kubera ibyo ariko aravuga canke ingene ariko aragenda tubone yuko ujya ariko aragenza nabi ni kubera yavuye mu mugwi wa benshi bigenza nk'uko yigenza kuko abahinga bavuga ngo eh, mu gifaransa ngo le peuple a le roi qui mérite ni ukuvuga abaturongoye n'abameze nk'uko twe tumeze ntitwibaze rero ko baca bahinduka ko kubera babaye aba abarongozi abaye minisitiri yahora atigenza neza ngo ace yigenza neza ko abaye minisitiri kenshi ujya yerekana ibyiyumviro by'umugwi yari asanzwe arimo twohindura rero imigwi turimo tukigiraho ibibazo by'abarundi imbere y'uko turindira ko biji yarusha kumbura uji yarusha akagenda afise iciyumviro ca ciza ca wa mugwa avuyemwo yumva bavuga mugabo no munsi kubera iki turindiriye twese yarusha kubera iki turindiriye ingingo zivi yarusha imigwi yoja hamwe ikavugana ibibazo by'u Burundi hanyuma mbere yuko bagiye arusha bakabahagwandika bagira bati murabonye ibyo twumvikanye nibi genda mudushikiririze ibi byoba byiza kurusha ibyo byotuma umwe wese agira aho batagiye arusha afise uruhara rwo guterera gwica ariko araterera mu biriko biraba mugabo urumva umenga bari yarusha bari mu makosa turiko turaba turamviriza uko baganira umwe wese acatangura kubatera ivyatsi uwo yavuze ibi uriya yavuze mugabo uwo ariko we yavuze iki yatanze iki nk'umuti twakumva rero ko Burundi ari ubwacu twese umwe wese afise uruhara rwo guterera hanyuma umwe gacakorera akorera hajyari akabanza akaganira na bajya bari kumwe kuko ibyo byofasha kandi byoshobora no gushika yarusha bizanye umuti kurusha kumbure kurondera ko biva kwa mukapa canke ku wundi azomusubirira mugabo umurundi wese akamenya ati ndi umurundi ineza y'igihugu nije ntegereza kuyironderera hanyuma gakorera hari byofasha kurusha urakoze cyane umutumire twari dufise yakoze Canesius mu Bubiligi yakoze Diego muri Swede kidumu Texas nawe ne turamushimiye reka turashimiye na Placide mu gihugu ca Hollande akaba arabo batwakuye reka nshimire Remi Havyarimana ukurikirana hafi ibibazo by'igihugu wakoze kwita ubutumire bwacu mwakoze kuntumira namwe yego yakoze na Emetu Semitebutsi niwe ariko atuma amajwi muyumva atankomanzi medal niyo nkuru rero ni jana ndemesheje kino kiganiro karadiridimba nkaba ndabikibanuye mwese mugirire ibihe byiza